Na hakika siku hizi kumi za Ramadhani zina uspeshali wake. Siku hizi za Ramadhani zina mambo yake. Siku hizi zina fadhila zake. Siku hizi zina dhahabu zake ambazo hazina mfano. Ayuha almuslimun Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiingia kubila mwisho la Ramadhan kama alivyoeleza Aisha radhiallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha dakhala al ashr ilikuwa yakiingia masiku kumi ya Ramadhan ahya al-layl anahuisha usiku kwa ibada wa ayqadha ahlahu na akiamsha watu wake wa nyumbani, mkewe na watoto wake na watu wote wa nyumba yake, akiwaamsha. Washadda mizarahu wajad, na vile vile akafunga kibwebwe mshipi kisawasawa, na akajitahidi katika ibada. Hii ni kinaya ya kuzidisha ibada katika kumi la mwisho la Ramadhani. Lakini vile vile bibi Aisha radhiallahu anha anasema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yajtahidu fil ashr akifanya juhudi kubwa ya ibada katika kumi la mwisho la Ramadhan ma la yajtahidu fi ghairihi ijtihada ambayo alikuwa haifanyi katika masiku mengine ya Ramadhan أخرجه مسلم في صحيح أيها المسلمون maneno haya mtume sallallahu alaihi wasallam au sifa hizi zilizonukuliwa kutoka kwa Aisha radhiallahu anha zikielezea juhudi ya mtume sallallahu alaihi wasallam zinatufundisha kuwa sisi ni aula zaidi tufuate mwenendo huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa kuzidisha ibada katika kumi hili la mwisho la Ramadhani. Tufuate mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kutoa, kwa ajili ya kusoma Qur'an, kwa ajili ya kufanya ibada za sunna ndani ya kumi hili la mwisho la Ramadhani. Ayuha almuslim, zingatia maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam au ya Bibi Aisha akimwelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema أحيا الليل وأيقظ أهله anahuisha usiku na anaamsha watu wake wa nyumbani haya ni malezi bora kabisa malezi ya kulea familia katika ibadat na hii ni ibada ya sunna qiyamul layl ni sunna ambayo imekokotezwa ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiamsha watu wa nyumbani kufanya ibada ya sunna ya usiku maana yake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitilia umuhimu sana swala la ibadat hususan ibada za faradhi haiwezekani aamshe watu wake ibada ya sunna halafu asiwaamshe katika ibada za faradhi asiwasisitize katika ibada za faradhi maana yake ni kwamba ukiwa wewe ni Muislamu una familia yako ni wajibu kutekeleza ibada za swala kuswali sio ramadhani peke yake na ibada hizi ni zile swala tano za kila siku ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliamsha watoto wake kuswali swala za usiku maana yake alikuwa anawasimamia na kuwaamrisha na kuwaelekeza kutekeleza swala tano, kuswali swala tano kila siku, kwa sababu swala tano ni faradhi na qiyamul laili ni sunna. Lakini leo imekuwa kinyume, Waislamu wengi wanaingia misikitini kuswali tarawih, wanaingia msikitini kuswali qiyamul laili ndani ya Ramadhani baada ya kuisha Ramadhani wanatoweka, hawaonekani swala za faradhi ambazo ndizo utakazoulizwa namba moja siku ya Kiyama, swala za faradhi. Na kuswali ni, ni wajibu wa aqimu salata wa atu zaka, nasimamisheni swala na toeni zaka. Na tofauti kubwa kati ya Waislamu na makufar ni swala katika matendo ya dhahiri ni swala na anasema ahya al-layl anahuisha usiku anahuisha usiku kwa ibada wewe kweli una, una shughuli zako wewe kweli ni mwajiriwa wewe kweli ni mfanyabiashara lakini haikuzuii wewe kuhuisha usiku na kuhuisha usiku kwa ibada sio maana yake kuwa hulali usiku mzima hapana lakini unatakana ulale halafu uache sehemu ya kufanya ibada na inawezekana kabisa mtu akalala na akafanya ibada usiku na kinachotushinda sisi kufanya ibada usiku ni kutokuwa na ratiba za kueleweka mtu hana ratiba ya usiku usiku hajui analala saa ngapi hajui anarudi nyumbani saa ngapi. Watu wengi wanarudi usiku nyumbani, badala ya kulala wanaangalia movie, wanaangalia masinema, wanafuatilia mambo ya hobi hobi kwenye mativi. Tena huu mwezi wa Ramadhan ndio hasa watu wanaofanya ni mwezi wa kuangalia sinema, kumaliza misalsalati baadhi ya wengine wanahuisha usiku kwa kucheza michezo mbalimbali kwa kucheza mipira kwa kucheza keram kwa kucheza mabao wanaacha kufanya ibada katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ahya al-layl anauhuisha usiku kwa kufanya ibada hivi chukulia wewe unaswali isha na alhamdulillah sasa hivi tunafuturu maanake baada ya isha huli tena ushafuturu saa 12 umekula au saa moja ukiswali isha kwa nini usilale moja kwa moja na ukilala saa mbili saa tatu ukilala saa tatu unashindwa vipi kuamka saa nane kufanya ibada jambo ambalo halishindikani lakini kwa sababu watu hawana ratiba za kulala kuna mambo mengine yamewavuruga ya kidunia ndio maana hawana utaratibu ahya al-layl anahuisha usiku kisha akasema washadda mizarahu wajad akajitahidi huyo ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wama taakhara mtume amesamehewa madhambi yake lakini anafanya ibada na anajitahidi mpaka miguu yake inavimba kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala alivyoulizwa akasema hivi mimi si mja mwenye kushukuru kwa ndugu zangu waislamu lazima tujitahidi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan hususan katika kumi hili la mwisho tuzidishe kufanya ibada tuamke usiku tuswali swala za usiku tukithirishe dua tusome zaidi Qur'an kwa sababu huu ni mwezi wa Qur'an shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran na hii ni katika khasais ni hisis katika khasais za kumi hili la mwisho ni kwamba ndani yake imeteremka Qur'an anasema Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr hakika sisi tumeiteremsha Qur'an katika lailatul qadr usiku wenye cheo usiku wenye ubora wanasema baadhi ya mufassirun ay ibtada'na inzalahu fi lailatul qadr tumeanza kuiteremsha Qur'an katika Lailatul Qadr. Kwa maana katika kumi hili la mwisho kuna usiku ambao una baraka kubwa ndani yake, ambao ndani ya usiku huo ndiko ilipo ndipo ilipoteremka Qur'an. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam au na Allah subhanahu wa ta'ala amesifia usiku huu akasema, Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi elfu moja yani kwa yule ambaye atafanya ibada ndani ya usiku huu usiku huu utampata akiwa katika ibada atapata baraka kubwa atapata fadhila kubwa ambazo hawezi kuzipata katika miezi elfu moja khairun min alf shahr na anasema tena Allah subhanahu wa ta'ala tanazzalu wa waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'i al wanakithirisha kuteremka malaika katika usiku huo, huteremka kwa baraka, kwa sababu ni usiku wenye baraka. Malaika wanakithirisha kuteremka, waruhu na Jibril vile vile anakithirisha kuteremka katika usiku huo kwa idhni ya Mola wao, na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, salamun hiya hatta matla'i hatta matla'i al-fajr usiku huo wa lailatul qadr ni usiku wenye amani ni usiku wenye usalama kwa sababu viumbe wengi wa Allah subhanahu wa ta'ala wanafanya ibada katika usiku huo kwa hiyo mashayatin hawana nafasi ahlul batil wananyonyea katika usiku huo kwa ni usiku ambao umetulizana ni usiku wenye baraka nyingi sana ni kheri kubwa Allah utapatwa na usiku huo ukiwa katika ibadati tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kukithirisha ibada kwa wingi katika masiku haya ya kumi la mwisho la Ramadhani innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون enyi Waislamu miongoni mwa uspecial wa masiku haya ya mwisho ya kumi hili la mwisho la Ramadhani ni kuhuisha au ni kukaa itikafu ni kukaa itikafu kwa ajili ya, kum, ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kufanya ibada walitikafu huwa luzumu almasjidi ta'ata lillahi azza wa jalla itikafu ni kulazimiana na msikiti kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana wewe hutoki msikitini isipokuwa kwa dharura kubwa sana kwa hiyo itikafu ni kulazimiana na msikiti na itikafu mtu anaweza kakaa siku moja, siku mbili, siku kumi, na ni vizuri mtu akakaa itikafu siku kumi zote. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama alikaa itikafu kumi la mwanzo, kisha akakaa itikafu kumi la pili, kisha akawaambia masahaba wake, man i'takafa ma'i, man kana i'takafa ma'i, yule ambaye amekaa itikafu na mimi فليعtakif alashra alawakhir basi akae itikafu katika kumi la mwisho la ramadhan akhrajahu al-bukhari wa an aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kwa aisha radhiyallahu anha mtume sallallahu alayhi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikaa itikafu kumi la mwisho la ramadhani hatta tawaffahu Allah ta'ala mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akachukua uhai wake thumma atakafa azwajuhu min ba'dih kisha baada ya hapo wake zake wakakaa itikafu mtafaqun alayhi huyo ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ayuha almuslim anakaa itikafu analazimiana na msikiti kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala sisi tuko wapi sisi tuko wapi tunatafuta dunia Hatusemi kwamba uache biashara yako iharibike au usiende kazini, usiende kazini ukafukuzwa kazi ukakosa riziki, la, lakini fanya sababu Mfano, kuna baadhi ya wafanyakazi wanachagua likizo zao ziwe muda gani, na hata kama hawachagui, unaweza ukaomba likizo, naomba likizo yangu nipewe ndani ya Ramadhani ili uweze kukaa itikafu. Wafanyabiashara, unaweza kama una mwenzako, mnaweza mkapeana shifti almuhimu lazima utafute asbab japo ukae japo siku moja japo siku mbili mbona jumapili tunapumzika hatuendi makazini wala tufungui biashara ina maana hata hiyo jumapili na kushinda kukaa itika ayuha almuslim ni kwa sababu hatujaleleka na malezi haya ya kupenda ibadati hatujaleleka na malezi ya kupenda ibada na ndio maana kila siku tunasikitika kwamba waislamu hawajitolei katika dini yao waislamu wengi hawaendi hija wala umra wa Tanzania kwa sababu hatujaeleka katika ibadati leo hii waislamu wa Kenya ni wachache ukilinganisha na sisi lakini waislamu wa Kenya wanaenda idadi mara mbili yetu ya hija na umra si hivyo tu hata hapa kwetu tukilinganisha baadhi, baadhi ya maeneo waislamu wa Zanzibar wanaenda kwa wiki hija kuliko waislamu wa sisi huku Tanzania bara huo ndio kweli lazima tueleze ukweli ni kwa sababu gani kwa sababu hatujajizoesha mazingira ya kupenda ibadati na kupenda ibada kunaingia katika mambo yote haya ukipenda ibada utakaa itikafu ukipenda ibada utaenda hija ukipenda ibada utaenda umra huo ndio ukweli waislamu wako wengi na wana uwezo tu mkubwa lakini hawafikirii kufanya mambo ya khairati bali utamkuta muislamu ana uwezo wa kuenda hija au umra lakini anatafutia anatafuta mtu wa kumdhamini wa kumlipia tiketi ya kwenda hija au umra wakati yeye mwenyewe ana uwezo huo na baadhi ya watu wanadhani anayefaa kwenda hija au umra ni mtu tajiri mkubwa kama tajiri wetu wanaojulikana matajiri wakubwa kumbe hata wewe ambaye una mshahara wako wa milioni mbili milioni moja unaweza ukaweka ukajiandaa taratibu taratibu mpaka ukaenda haji au umra kwa sababu una mapenzi na kile kitu mwingine anaona kwa sababu mimi sijalipiwa na mtu mimi sina sihitaji sijaitwa sijafanya nini maneno kama haya leo hii ukienda kuchunguza watu ambao wako maka pale umra wanafanya umra tafuta watanzania utakuta ni wachache sana lakini wa Kenya mashallah huo ndio ukweli ukweli huo na uongea kwa sababu ya uzoefu sasa lazima tujitahidi katika ibadati tujizoeshe kufanya ibada tuanze na hizi itikafu tukae itikafu japo siku moja basi hayo msije itikafu njoo usiku swali qiyamul layl amka usiku masaa mawili matatu namaliza ibada zako unarudi na kupumzika kidogo hilo pia hatuwezi yani sisi ni watu wa namna gani yani sisi hivi hatujui kwamba kuna kufa hatujiandai na kufa yani sisi tunaona tutaishi milele au vipi yani tunajionaonaje sisi yani tunajikuta sisi nani mpaka tusishtuke kwamba kuna kufa, na kila siku tunazika watu Kisutu, makaburi sijui ya Ilala, sijui Magomeni, sijui wapi, kila siku tunazika, lakini hatushtuki, hatuoni wala hatusikii. Tumebobea katika lahu, kubishania mpira, kubishania mambo ya hovyo hovyo, kubishania mambo ya muziki, kubishania utajiri wa watu. Tutakuta tunabishana katika mtandao masaa matatu manne, wanabishania utajiri wa mtu si utafute hapa kaa usome Qur'ani kama huna la kufanya shida eh ukawa unabishania utajiri wa mtu nani mwenye hela na ana hela ndogo na ana hiki na ana gari kubwa na gari ndogo eshi eh, hapo kwa nini usibishanie nani sahaba bora kwa nini usibishanie kujua nani ni ipi misingi ya dini kwa nini usibishanie hivi ayuha almuslimun kumi hili la mwisho tunahitajika tufanye ibada kwa wingi ili kuipata lailatul qadr Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه ambaye atasimama atafunga ramadhan akiwa na imani yaqini na kutaraji malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na ambaye atasimama lailatul qadr usiku wa lailatul qadri utampata akiwa katika ibada akiwa na imani thabiti ya kuwa talipwa na Allah subhanahu wa ta'ala basi mtu huyo anasamehewa madhambi yake yaliyotangulia na mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea au ameelekeza kuitafuta lailatul qadr katika kumi la mwisho la ramadhan akasema iltamisuha fil ashr al awakhir itafute lailatul qadr kumi la mwisho la ramadhan na kuitafuta Lailatul Qadr ni ukupate usiku huo au sehemu ya usiku huo ukiona wafanya ibada ima kusoma Qur'an au uwe unaswali au unaleta azkar au unaomba dua na mimi ndugu zangu waislamu nawahamasisha sana na kuihamasisha nafsi yangu tuombe sana dua katika masiku haya sisi tuna taksir tuna mapungufu makubwa katika swala la dua waislamu wengi wanataka waombewe dua sio kuziombea nafsi zao sio kukaa mtu sehemu anamlilia Mola wake anataka aliliwe Mola wake na mtu mtu amlilie yeye kwa niaba yake ايش هذا inafaa naam kuomba dua sehemu kama vile kunut katika witri mfano inafaa naomba dua tunaitika au shekhe kama za darasa naomba dua tunaitika lakini wewe umekaa sehemu badala uombe dua unasubiri shekhe aje kuombea dua mlilie Mola wako kwa Kiarabu kwa Kiswahili, kwa Kindengereko, kwa Kizaramu, kwa lugha yoyote, kwa Kichina. Mlilie Mola wako katika masiku haya yenye fadhila. Amka usiku, omba dua matatizo yako, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Usisubiri matatizo yawe mengi, ukaenda kwenye vijamkera, ukaenda kwa wapiga ramli. Hii ni fursa. Toa mahirizi hayo, vua, tupa, toa vinyamkera, tupa, muombe Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake katika masiku haya ndiye atakusaidia wewe. Mwanamke ambaye unatafuta kuolewa, omba masiku haya. Wewe kijana unatafuta kuoa na kutafuta kazi, omba masiku haya. Wewe mfanyabiashara unayefilisika, omba masiku haya. Achana na habari za waganga na kutegemea kwenda kuombewa sijui na sharifu nani sijui na nabii gani. Acheni habari hizo, ayuhal muslimun, rudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah anasema anasema amesema Mola wenu, yeye mwenyewe anasema, yani eh, Allah mwenyewe anasema amesema Mola wenu. Nikuangalia, huo ni msisitizo, yani anasema alafu anawaambia amesema Mola wenu, inaonyesha msisitizo mkubwa. Amesema Mola wenu, niombeni mimi direct, astajib lakum, na wajibuni. Sasa ukiona umeomba dua hujajibiwa, ujue kuna mapungufu, ima mahirizi au unaenda kwa mchawi unaroga au unarogewa au kwa lolote lile acha ushirikina dua itakubaliwa acha kula mali ya haramu dua itakubaliwa acha kudhulumu vya watu dua itakubaliwa wewe huko unakoingia unajizidishia matatizo kama unaumwa ukienda kupiga marami unazidisha unazidisha maumivu na matatizo nasal Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadad tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atubarik na atupe nguvu ya kufanya ibada katika kundi hili tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie amani katika nchi yetu tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie amani katika nchi yetu aruzuku biashara zetu azipe taufiki azipe taufiki afya zetu awasamehe na awarehemu wale tutangulia katika imani miongoni mwa wazee wetu wapendwa wetu katika imani Allah awarehemu na awasamehe makosa yao tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe taufiki rais wetu wa nchi hii na amuongoze katika kila lilokuwa la kheri amuondoshee kila baya na kila balaa. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe washauri wazuri, wamwongoze katika kheri na kila jema. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie Ramadhani hii tuimalize kwa salama, na amlipe kila mumin, na sote atupe thabati ya kuifanya ibada katika miezi iliyobaki na kufikia Ramadhani nyingine, na tukifa tukiwa tumeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.